брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец у беларуска-украінскія дачыненні іх культурны кантэкст тэма сённяшняй вострыя брамы прэзідэнцкія выбары ў суседняй краіне толькі вонкавая нагода для таго каб зрабіць своеасаблівы тэст міжчалавечых повязяў таго што ў будзённым парадку ў нас не робіцца украіна вялікая паўднёвая суседка беларусі і вялікая загадка куды рэдка сягае думка беларускага культурніка нібы ўсё задумана дзеля адчужэння а падобна як з літвой і Латвіяй на поўначы. Быццам еўрапейскія культурныя плыні праходзяць паўз нас толькі гарызантальна, то на захад у Польшчу і з Польшчы, то на ўсход у рассію і з рассіі. Зразумела, што тон у гэтай справе задаем не мы, беларусы, а палякі і расейцы. Наша вертыкальная супольнасць тым часам быццам і не існуе. І нельга сказаць, што гэта мы так зрабілі можна лишний раз засмуціцца ад паралюшу беларускай волі. Такім чынам Украіна. Самае моцнае ад яе ўражанне апошніх гадоў гэта тое, што яна апярэдзіла нас у сваім набліжэнні да агульных цывілізацыйных стандартаў і да Еўропы. Гэта ўражанне насуперак колішняму неўсвядомленаму стэрэатыпу пра большую за нас адсталасць Украіны. Хоць памылковасць гэта выкрываецца пры першым знаёмстве з гісторыяй. Там і нацыянальная ідэя аформілася раней і досвед змагання за незалежнасць аж да апошніх савецкіх часоў нашмат большы. І досвед цярпення рэпрэсіяў таксама. Аднак пры ўсёй разнастайнасці ўкраіны, пры ўсіх яе праблемах складваецца ўражанне, што поступ даецца ёй складана, але ўсё ж лягчэй, чым беларусам. Сталы аўтар вострая брамы міцер бартосік памятае украіну ідэальную з часоў свайго гомельскага дзяцінства. Для гомельскіх дзяцей семх гадоў першай за граніцай, дзе ўсё не так, а цікавей і лепей была менавіта ўкраіна. За якія 100 кіляметраў ад сумнага гомеля знаходзіўся чарнігаў, куды нас вазілі на экскурсіі і дзе мы рукамі краналіся муроў 12 стагоддзя яшчэ украіна асацыявалася з крымам морам і садавінай з украіны нашы бацькі прывозілі кілбасы і кіевскія тарты чамусьці і бліжэйшую сталіцыю і па адлегласці і па разуменню сталічнасці быў менавіта кіев тым больш туды двойчы на дзень адпраўляліся крылатыя цеплаходы Маква была далёка ў тэлевізары мы ведалі што афіцыйна наша сталіца менск але для спакушэння цікавасці аднае афіцыйнасці замала. Таму факт, што адзіны гомельскі помнік несавецкаму дзеячу быў помнік Богдану Хмельніцкаму, успрымаўся намі цалкам натуральна. Крыху пазней, калі наш сусвет выйшаў за савецкія межы, мы даведаліся пра украінскіх нацыяналістаў. І украінская мова, злоўленая на BBC, была для нас антысавецкую моваю. Зноў жа, у адрозненне ад мовы беларускага тэлебачання. Нават украінскія дзяўчыны лічыліся ў нас эталёнам жаноцкай прыгажосці. І вобраз тупога сквапнага хахла, які любіць гарылку і сала, ягонай сварлівай жонкі ў нас не прыжываўся. Прыжываліся ўкраінскія анекдоты. Словам, мы з сябрамі і думкі не маглі дапусціць пра тое, што ва ўкраіне можа хоць штосьці быць горшым за нашее. Праўда пра ролю хмельніцкага ў гомельскай гісторыі, пра гомельскую тэрыторыю, пра хатынь прыйдзе крыху пазней. А тады мы шчыра радаваліся вынікам іхнага незалежніцкага рэферэндума, віталі іхны выхад з рублёвай зоны і, магчыма, падсвядома зайздросцілі ім. А пасля ў гомель з'явіўся праспект Краўчука, Так гомельцы абазвалі гандлёвыя рады ад вакзала да рынку, дзе нашыя паўднёвыя суседзі гандлявалі зранку да вечара, з радасцю прымаючы нашыя несапраўдныя грошы. З краіны дастатку Украіна ў вачах гомельскіх пралетараў ператваралася ў краіну жабрачку. Праспект Краўчука парушыў, здавалася лягічнае правіла. Рост дабрабыту і цывілізаванасці залежыць ад росту нацыянальнай свядомасці. У выпадку з Украінай беларусы як чырвоныя, так і белыя атрымалі нібы апраўданне сваёй нацыянальнай недаспеласці. Маўляў, што ўзяць з гэтых дзікуноў. Аднак нездарма бел чырвона-белы сцяг лунаў у украінскім сектары падчас футбольнага матчу ў лухніках. І мне здаецца, вялікая гульня толькі распачынаецца нам яшчэ не раз прыйдзецца азірацца на краіну, дзе мы так любілі адпачываць. Зміцер Бартосік выказвае спадзеў, што ўкраіна яшчэ паслужыць для Беларусі добрым прыкладам для пераймання. Магчыма, гэта і так. Праўда, не ўстрымаюся, каб адзначыць тут два моманты. Першы той, што маштаб украінскай сведамасці і культуры ў нас заўсёды ўспрымаўся як роўны беларускаму. Хоць Украіна ў пяць разоў большая за Беларусь і нашая роўнасць была абумоўленая выключна палітыкай Масквы, перад якой і Беларусі і Украіна выступалі як меншыя сёстры або як дзве падчаркі няма сумневу што пры паўнавартасным развіцці мы ўбачым ва ўкраіне дзяржаву маштабу францыі бо менавіта такі ейны чалавечы і тэрытарыяльны патэнцыял другі момант заключаецца ў тым што украіна заўсёды выказвала болей цікавасці да беларусі чым наадварот беларусь да украіны Нават сённяшнія украінскія прэзідэнцкія выбары маюць у Беларусі не большы розгалас і выклікаюць не большую цікавасць, чым выбары ў Аргентыне або сітуацыя ў Пакістане. Прынамсі пішуць у нас пра гэта падкрэслена адстаронена, не адчуваючы, што на поўдні вырашаецца нешта жыццёва важнае і для нас. Ажно вось, да прыкладу, Сергей Шупа, уважліва прыгледзеўшыся да тых выбараў, заўважыў у іх і сёе тое нават этнічна датычнае Беларусі. Ва ўкраіне нібыта і не маюць дачынення да беларускага культурнага кантэксту. Аднак пару тыдняў таму, Напярэдадні першага туру выбараў адбылася адна падзея, якая мусіла б знайсці шырокі водгук у Беларусі. У іншай беларусі так бы, мабыць, і сталася. Аднак у цяперашняй падзея тая засталася без шырокай увагі. А падзея гэтая рэпартаж расійскага тэлеканалу НТВ з роднай вёскі Леаніда Кучмы. Карэспандэнты НТВ пагаварылі з аднавяскоўцамі украінскага прэзідэнта. Падчас гутарак выявіўся яскравы факт. Усе ўдзельнікі сюжэту гаварылі па-беларуску. Это была чыстая без ніякіх украінскіх або расійскіх дамешак беларуская мова так гавораць напэўна у якім-небудзь сысовым гарошкаве Ясная справа, што ні аўтары сюжэту, ні расійскія гледачы не звярнулі на гэты нюанс ніякай увагі. Нічога дзіўнага, што ва ўкраіне гавораць не па-расейску. Магчыма, што і ўкраінскія гледачы паставіліся да гэтага спакойна, мала якія бываюць украінскія дыялекты. Тым часам паўночная чарнігаўшчына, колішняя северская земля, усімі мововедамі заўсёды залучалася ў беларускі моўны абшар. Яна належыць да зоны сярэднебеларускіх гаворак, што, дарэчы, выразна чулася ў рэпартажы. Аўтары сюжэту зазначалі, што зусім побач тут мяжа з рассеяй. Цалкам магчыма, што калі заехаць за тую мяжу, можна будзе пачуць тую самую мову. Пра блізкасць беларускай мяжы НТВ і не прыгадвала. Для расейцаў гэта ўжо нібы і не мяжа. Кучмавы аднавяскоўцы амаль аднагалосна збіраліся галасаваць за земляка, нават тыя, хто наракаў на цяперашняе жыццё і парадкі. Адзіным заўзятым апанентам кучмы і агітатарам за ягонага суперніка Сіманенку быў мясцовы камуніст. Ён быў і адзіны, хто гаварыў не па-беларуску, як і належыць сапраўднаму камуністу. Што ж нам з усяго таго? Ды бадай нічога. Можна цешыць сябе думкай, што Леонид Кучма нарадзіўся і нейкую частку жыцця пражыў у беларускамоўным асяроддзі. Можа і сам нейкі час гаварыў толькі па-беларуску, бо інакш не ўмеў. Укладальнікі спісаў нашых славутых суродзічаў могуць смела прыпісаць ягонае прозвішча туды, дзе ўжо Михасі Глінка і Тодар Дастаеўскі, Адам Міцкевіч і Гіём Апалінер, Айзы Казімаў і Уэйн Грэцкі. Прынамсі цяпер Леонид Кучма будзе заўсёды выклікаць у мяне беларускія асацыяцыі. Украінцы, бывае, пытаюцца ў нас, канфідэнцыйна, як пра нешта інтымнае і не зусім прыстойнае. А гэты ваш Лукашэнко выпадка мне і слова украінец нават не вымаўляецца страшна і сорамна, калі раптам праўда. Не бойцеся, гэты наш, чыжа яшчэ, супакойваем мы. А цяпер во можам яшчэ і сказаць: А гэты ваш дык ён таксама наш, але за гэтага хоць не так сорамна. Сергей Шупак казаў пра шчыльную повязь, якая існуе ў Беларусі з Украінай, але звычайна ніяк не разглядаецца. Паказальна, што і гэтая інфармацыя трапіла да нашага аўтара праз расійскі тэлеканал, як і ўсе астатнія веды пра ўкраіну, што трапляюць у Беларусь. Лішне казаць, што расійскія журналісты зусім не маюць на мэце высвятляць, у чым нашая роднасць. Гэтым могуць займацца толькі беларусы і украінцы самі, надзеленыя самастойнай воляю показальна і тое што нашу з украінцамі роднасць ніхто не тое што не раздзімае як гэта адбываецца ў выпадку з рассіяй але не надта даследуе здаровая рэакцыя на кандовую прарасейскую прапаганду шукаць не падабенства а адрознасці Дзеля эксперыменту я запытаўся ў літаратара Андрэя Дынько, які сам сведамы украінец, што ва ўкраіне ёсць такога, чаго бракуе Беларусі. Улетку шпацыруючы вуліцай маршалкоўскай з рэдактарам львоўска суперінтэлектуальнага часопіса суперукраінскай назва і тарасам вознікам, дзе яшчэ як не ў варшаве беларусы могуць гуляць з украінцамі. Дык вось шпацыруючы і разважаючы над тым, чаго бракуе беларусі, мы нечакана подвергліся дзёрзкаму нападу хулиганаў. Іх было трое, яны тыкалі нам кулакі ў грудзі з выразнай рускай інтанацыі пыталіся, чы пан пале. Э, пан Вознік, які па сумяшчальніцы працуе загадчыкам аддзелу міжнародных сувязяў Львоўскай мэрыі, вёў сябе вельмі дыпламатычна. Тым часам ззаду нам на дапамогу паспяшыўся пан Фінберг, дырэктар кіевўскага інстытуту юдаікі. Чалавек вельмі палажыцельнай камплекцыі і з вельмі каларытнай барадою бачачы гэткую прыгоду бэйбусы расчыніліся ў шэрым бетоне посткамуністычнай варшавы в украіне ёсць усё тое чаго бракуе беларусі украіне ёсць горы карпаты мора чорныя чарназёмы казачныя пшаніца цвёрдая амбер дурам для вытворчасці макароны прыдатныя алей сланечнікавы персыкі херсоскія курорты крымскія флот марскі бомбавікі стратэгічныя віно масандраўская коньяк закарпатскі п'емонт галіцкі а Львов, город Корабель и Одесса, город Жванецкий. Улица Дудаева и лестница Почемкинская. Гонор национальный, в уголь Донецкий. Патриарх автокефальный навод два. И экс-президент, а может и два. Гімн «Ще не вмерла Україна», мячети, перебудовані у собори, городи герої Бердичеву і Жмеренка, філозоф Сковорода і воплі від Аплясова, запорожець за Дунаєм і запорожець на колах, у тим ліку Гарбати – у тым ліку навукова фантастычная машына валынец вытворчасці луцкага заводу металавырабаў і ракеты пратон ва украіне ёсць казакі казаченькі напій козацькі міцнай гайдамакі і бандераўцы хахлы і маларусы феміністкі і магіла вялікага кабзара бакцянкі на бергаўскіх тытунёвых плантацыях наталка паўтаўка і канатопская ведьма там ёсць вечары на хутары ляды канькі і раманіст постмадэрніст андрухович там ёсць антылёпы ў асканьінове і рэдкая пташка да сярэдзіны дняпра рэдкая ў сэнсе нечастая хоць можа і не густая рэдактары інтэлектуальных часопісаў займаюць там пасады загадчыкаў аддзелаў міжнародных сувязяў мэрыяў і арганізуюць прыезды хілары клінта нульвоў раз на пяць год там праходзяць выбары а що це такія будуць пытацца ўнуткі тых што свой выбар уже сделали разы на ўсегда а Урэшце там у оперы у оперы Яўген Анегін спявае, чы я впаду дручком пропертый. А ў рэкламе шампуню Хеден Шолдерс баба у чалавіка пытаецца: В тебе є лупа, а в мене нема лупы. Ды ў іх тэлевізія ёсць. Я э, выступаючы за гістарычна непазбежную унію Беларусі з Польшчаю у 21 стагоддзі ведаю. Урашаючы дзень, хотя гэта будзе хутчэй ночь самолет с канцлером Беларуси Венцуком Каляткам вылечить Менскую Варшаву, и уже резидентура дефензивы сяде за пляшкой Выборовой и на полголосу заведе сто лет. Але самолет раптом приземлится все же в Киеве. И заключить тады Менск с Киевом союз на все веки. И выпьют Беловежской. И запьют украинской спертем. И станцуют крыжачка, и заспевают Галю. И возьмут у свой союз еще жидов. А больше бесплатно никого не возьмут. Ну хто нам будзе яшчэ трэба, калі мы будзем разам? Беларусы, украінцы і жыды. Ох, я тады зажыву, бо ўжо ніхто не скажа, што ў берасці не можа быць украінцаў. Шмо э, дынько. Шмат чаго ёсць у краіне, шмат чаго ёсць у Беларусі. Адна на дваіх у нас толькі картагена нашай правінцыйнасці, якую трэба разборыць. А правінцыйнасць там, дзе беднасць. Андрэй Дынько казаў пра тое, што мае ўкраіна такога, чаго б не было ў Беларусі. Цікава было скласці адказ і на адваротнае пытанне, але пакінем гэта для іншай перадачы. А цяпер, каб давершыць карціну беларуска-украінскіх повязяў, звернемся да статыстыкі. Сергей Харыўскі задаўся пытаннем, якім чынам у нядаўняй мінуласці украінцы патраплялі ў Беларусь і колькі іх у нас ёсць. Мая бабуля распавядала мне пра тых украінцаў, што з'явіліся пад менскам за царом Это были моцные господары, что побрали в околицах Михановичу землю в аренду. Было и кольки ветеранов, что отрымали казенные земли за службу. Их запомнили, как надто працавитых и надто шумных людей. Яны ж завезли сюды и помидоры, великие такие, червоные. Але неузабаве война, небы поводкою, знесла гэтых людей с наших мястинов. Другая хваля украінцаў з'явілася ў Беларусі пасля апошняй вайны. Гэта былі ўжо іншыя людзі, перадусім савецкія. Інжынеры, прарабы, геолягі. І іхнай рупнасцю таксама паўставала паваенная БССР. Абсалютная большасць паваенных украінцаў пасела ў гарадах. Іх колькасць няўхільна расла а апагей гэтай эміграцыі прыпаў на 70-тыя гады у той самы час, як з Беларусі пачаўся масавы ад'езд жыдоў. У 60-тыя колькасць жыдоў і украінцаў зраўнялася. А вось ужо ў 70-тыя украінцы склалі больш за два працэнты насельніцтва Беларусі, заняўшы трывала чацвертую графу ў статыстычных перапісах. Дзякуючы сваю працоўнай кваліфікацыі украінцы займалі пасады ў хімічнай і здабыўчай прамысловасці у будаўніцтве. Паводле перапісу 1979 году украінцаў БСР было ўжо 231 тысяча. Прытым, аднак, толькі менш паловы з іх лічылі украінскую мову роднай. Гэткім чынам нашы украінцы ператвараліся ў савецкі народ хутчэй за саміх беларусаў. Чаму адбывалася менавіта гэтак? Па-першае, яны не жылі ў Беларусі кампактна, як, напрыклад, палякі ці літоўцы. Не вылучаліся яны знешня, як жды ці цыганы. Не мелі яны і тут і гэткай моўнай стыхіі, як расейцы. Але самае бадай істотнае, што яны у большасці сваёй не збіраліся тут заставацца. Сканчалася, напрыклад, чарговая будоўля стагоддзя кшталтам нафтавых комплексаў і украінцаў станавілася меней. Паводле апошняга савецкага перапісу 1989 году украінцы склалі ўжо амаль тры працэнты насельніцтва Беларусі. Больш за 70% з іх жыве ў гарадах. Для параўнання беларусы ў вільні таксама складаюць больш за тры працэнта яе жыхароў і таксама трывала займаюць чацвёртае месца ў перапісах. Напрыканцы лістапада будуць вядомыя папярэднія вынікі і апошняга перапісу. Бадай, украінцы там па-ранейшаму будуць займаць чацвертае месца. Хоць адна лічба ёсць ужо сёння. У беларускім войску украінцы складаюць 15 сярод афіцэраў. А гэта ўжо трэцяе месца. Украінцы, кажа Сергей Харэўскі, у Беларусі чацвертая нацыя. Праўда, гэта ні ў чым вонкава не выяўляецца. Анатоль Прасаловіч, які звярнуўся да прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, высветліў, што кантакты адбываюцца пераважна на ўзроўні вузканавуковым або вузкаперсанальным. Хоць пытанне гучала шырэй, што вас звязвае з украінай. Гісторык Віталь Скалабан адразу пажаліўся на тое, што ведае нашу паўднёвую суседку вельмі кепска. Аднак Украіна для яго прадмет актыўных навуковых даследаванняў Гаспадарска Лабан займаецца вывучэннем сувязяў БНР і украінскай народнай рэспублікі, пачынаючы з 1918 году. Даследуе кіеўскі перыяд жыцця беларускага гісторыка метрафана донара запольскага. Лёс усеваладафальскага, беларускага тэатральнага і палітычнага дзеяча, які скончыўся ва ўкраіне. Біяграфію Фдота Кудрынскага, настаўніка Кубаколаса, які паходзіў з Україніны журналістку татяну снітко з украінай звязвае самае лепшае ў ейным жыцці гэта сяброўскія ды сваяцкія дачыненні другі муж татянінай бабкі паходзіў з-пад харкава і менавіта ён паўплываў на яе найбольш што адметнага ва ўкраінскім менталітэце яны вельмі вясёлыя экспрэсіўныя можа і праўда што для ўсіх славянаў уласцівая лірычнасць характару але менавіта ў беларусаў і украінцаў Яна праяўляецца найбольш выразна. А яшчэ нас яднае пэўная глыбока схаваная туга, лічыць татяна снятко. Владимир Берберов, удзельнік музычнага праекту ліцвіны, чый першы сур'ёзны выступ адбыўся менавіта ў Кєві, кажа, што для яго Украіна гэта перш-наперш грунтоўная музычная творчасць. Ён лічыць, што ніякія не расейцы, а менавіта украінцы адзіныя, хто на постсавецкай прасторы, стварае цікавую змястоўную музыку не папсу украинская мова і сам ейны носьбіт украінскі народ вельмі падабаецца вуніяцкаму святару айцу андрею абламейку які некаторы час вучыўся в гэтай дзяржаве і тамсама ва ўкраіне быў высвечаны на дыякана безумоўна паміж нами існуе адчувальная розніца мы по слову святара больш паўночна-заходнія а украінцы паўднёва-ўсходнія славяне каже святар. На жаль, для большей частки белорусской молоди прымоўка у гародзе бузіна, а ў Киеве дядька трансфармавалася у на базары танная украинская гарелка ды алей, а дядька ці тетка у Крыме або Донбасе. Некаторые, что правда, згадваюць яшчэ гоголя з старасом бульбам, ці анекдоты пра салу, ды пыву з москалямы. І ўсё. Больш нічога іх з Украінай не звязвае. А украинская политика для молодых людей такая ж далекая, как и белорусская. Только один со студентов отзначил, что ему вельми не хотелось, как прозвище наступного украинского президента рифмовалось с прозвищем Лукашенко. Бо у нас, мовляв, только 10 миллионов горуют, а украинцев 50 миллионов с хаком. Анатоль прасаловіч дапытваўся ў беларускіх інтэлігентаў пра іх дачыненні з украінай адказы асабліва адказы моладзі мала суцешныя украіны па вялікім рахунку ў жыцці беларускай нацыі не існуе Дый наша сённяшняя перадача нагадвае спробы прайсці па цаліку выглядае што якраз украіна хутчэй дагукаецца беларусій а не наадварот калі гэтыя краіны сёстры дык большая мусіць выцягваць меншую з багны зрэшты так і было спрадвеку дакладней з часоў станаўлення нацыянальнай ідэі ў мінулым стагоддзі менавіта ў нас раскідаліся украінскія або русінскія на той час газеткі для сялянаў менавіта ва ўкраіне лекаваўся ад ранаў паўстанец францішак багушевіч І калі спадарыня Ланская ў 80-е гады 19 -го стагоддзя выдала свой раман выкрыццё пра акупацыю Беларусій пад вымоўную назвай абрусіцелей, дык ужо праз два гады гэты твор быў растыражаваны па-украінску. Па-беларуску яго няма і дагэтуль. Калі хочаце лічыце гэты факт у беларуска-украінскім культурным кантэксце індыкатарам, Падводзячы рысу, я знаходжу адзінае значэнне, якое адрознівае украінцаў ад іншых нашых суседзяў у дачыненні з намі. Гэта адсутнасць карыслівых матываў. За ўсе часы Украіна на нас не збагацела і Украіна нас разумела. А ці шмат нам дала яна у параўнанні з іншымі, мы не лічылі. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя.